بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ushbu saydul ayyom va hajjul masakin bo'lgan muborak juma kunida Alloh subhanahu va taolo qilayotgan ibodatlarimizni qabul qilgan bo'lsin. Tutayotgan Ramazon ro'zamizni Alloh taolo jahannamdan qalqon qilgan bo'lsin. Bugungi suhbatimizning mavzusi kishini Allohning hisob-kitobidan, qiyomat kunini bo'ladigan soroq savolidan g'am qilishlik, ya'ni oxirat haqidagi g'am degan dars bo'ladi inshaalloh. Imom Muslim keltirgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Robbisidan rivoyat qiladi. Ya'ni hozir o'qiganimiz hadisi qudusiy bo'ladi. Alloh taolo marhamat qiladi: "Ya ibadi, inni harramtu zulma ala nafsi va ja'altuhu baynakum muharraman, fala tazalamu." Ey bandalarim, men zulmni o'zimga harom qildim. Va sizlarning o'rtangizda ham zulmni harom qildim, bir-biringizga zulm qilmanglar. Ya ibadi, kullukum dallun illa man hadaytuhu, fastahduni ahdikum ya ibadi. Ey bandalarim, sizlarning hammanglar zalolatga adashlikka botgansizlar. Faqat men hidoyat qilganlargina hidoyatda, bas mendan hidoyatni so'ranglar, men albatta hidoyat qilaman. Ey bandalarim, ya ibodiy kullukum ja'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imukum. Sizlarni hammalar otsizlar ey bandalarim. Mendan qorninglarni to'yg'izishligimni so'ranglar, men albatta qorninglarni to'yg'izaman. Ya ibodiy kullukum 'arin illa man kasawtuhu fastaksuni aksukum. ey bandalarim sizlarni hammanglar yalang'ochsizlar kiyimni mendan so'ranglar men sizlarni kiyintiraman ya ibadi innakum tuxtauna billayli wan nahar va na'firu dhunuba jami'a Fastagfiruni aghfiru lakum ey bandalarim sizlar kunu tun ertayu kech tinmasdan gunoh qilasizlar men ertayu kech gunohlarni barchasini kechirib turaman Gunohingizni so'ranglar albatta men gunohlarni kechiraman Ya anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahid, ma zada ذلك fi mulki شيئا agar yer yuzidagi odamlarni bir faraz qilaylikda hammasi taqvodor bandalar bo'lsa birortasi gunoh qilmaydigan bo'lsa sahobalarni darajasida iymoni bir mukammal bo'lsa Allohga bo'lgan tavakkuli taqvoli shunday bir mukammal darajada bo'lsa qanday bo'lar ekan Alloh taolo aytayapti agar shunday bo'lsa deyapti meni mulkimga zarracha foydasi yo'q buni. Endi aksi bo'lsa-chi? Agar sizlarni deydi hadis qudusida davomida ichidagi hamma odamlar yer yuzidagi eng fojir bo'lgan insonni qalbida fojir bo'lsa, ya'ni hammanglar Abu Jahldaqa bo'lib kelsanglar ham meni mulkimga zarracha ziyoni yo'q. Demak, biz nima qiladigan bo'lsak, savobda bo'lamizmi? Gunohda bo'lamizmi? taqvodagi ma'siyatda bo'lamizmi? Bu faqat faqat o'zimiz uchun. hadisda davom etiladi يا عبادي لو أنكم أو أولكم وآخركم إنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألني كل واحد مسألته فأعطيته وما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص البحر إذا غمس فيه المحيط غمسة واحدة keyingi jumlaga qaraylik so'rayapmiz ba'zida olyapmiz ba'zida olmayapmiz olloh nimaga bermayaptikin deymiz sabablarni ko'ramiz oyatlardan hadislarda o'qib Alloh taol aytadiki, agar sizlarni deydi. Insonlarni ham, jinlarni ham boshida yaralgandan tortib qiyomatgacha yashaydiganlar, avvalgi oxirgilari bir maydonda to'plansa, faraz qanaqa manzara bo'ladi? Insonlarda hammasi, jinlarda hammasi bitta maydonga yig'ilsa, har bittasi ko'niga siqqan narsani so'rasa deyapti Alloh. Insoni ham, jinni ham, avvalgisi ham, oxirgisi ham so'raganini bir lahzada berishga Alloh qodir. va bu narsa meni mulkimdan zarracha kamaytirib qo'ymaydi. Alloh boy zot, Alloh g'ani zot, biz muhtojmiz unga. Allohning mulkidan kamishligini misolni qarang. Bitta ignani deydi. Dengizga shunday botirib chiqarsa, dengizdan qancha kamaydi? Yinaga, temirga suv yo'qmaydi. Hech narsa kamaymaydi. Meni mulkimdan agar hammani so'raganimni bir lahzada bersam, dengizdan qancha kamaydi? shundan ham ozroq muddatdan kam bo'lib qolmaydi. Alloh azza va jalladan so'rashimiz kerak bo'ladi. Innamahi a'malukum uhsiha lakum va ufikum iyyaha yawmal qiyamati. Faman wajada khayran falyahmadillah va man wajada ghayra zalik fala yalumanna illa nafsa. Imom Muslim rivoyat. Ey bandalarim, ana shu qilayotgan sizlarning amallaringlar sizlarda qiyomat kunida birorta bir holatda adashmasdan hisob kitob qilib beraman qo'linglarga. Agar kim qiyomat kunida qilgan amallaridan yaxshilikni, savobni, jannatga qadar topayotgan bo'lsa, Allohga hamd aytsin. Chunki Alloh hidoyat qilganligi uchun siz to'g'ri savob qildingiz. Endi kim aksini topadigan bo'lsa, endi o'zidan hech kimga ma'lumot qilmasin. Chunki hech kim uni gunoh qilishlikka qo'lidan ushab yetalagan emas. Alloh taolo mana shu hadis qudusiga mana e'tibor beradigan bo'lsak, sizlar g'am qilmanglar deyapti Alloh. Qoninglar to'g'izadigan ham, ustinglar deb beradigan ham, so'raganlar deb beradigan ham, kechiradigan ham, kiyintiradigan ham menman deyapti. Sizlar bitta g'amni qilinglar, oxirat g'amini qilinglar. Alloh taoloning huzurida ertaga hisob kitobni g'amini qilinglar. Bugungi suhbatimizning mavzusi Babul huzni fi amril axira. Oxirat ishidagi qayg'u bobi. Biz oxirat haqida shu masjidga kelganda bir esimizga kelsa, bir ma'ruzani ko'rganda esimizga kelsa yoki biror bir janozaga borganda esimizga kelmasa, boshqa mahal dunyoda ish bilan nima qilamiz? Ovora bo'lib yuraveramiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Imom Ahmad rivoyat qilgan sahih hadisda marhamat qiladi. U dulmardo va tubiyat va tabiul janaiz tuzakkirukumul akhirah. Ko'p nima qilsak biz oxiratni eslab g'am qilamiz. Nima qilsak qayg'uga kiramiz. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ko'rsatyapti bizga. Kasallarni ziyorat qilinglar. Kasallarni ziyorat qilinglar. Janozaga ergashinglar. Mana shu ikkita narsa sizlarga oxiratda eslatadi. Bilasizmi? Qabristonga borib ko'mayotgan paytda hech kim kulmaydi. Hammaning qalbida bir xil bir sakinat, xotirjamlik paydo bo'ladi. Hamma o'ylanib qoladi. Haqqi bor, qarzi bor, tog'dan yoki qabristondan chiqqaningizda hayot boshqacha boshlanadi. Lekin o'sha yerga kirgan paytingizda bir oxiratda esingizga olasizda, sokin bo'lib qolasiz. Shoshayotgan bo'lsangiz, qotirayotgan bo'lsangiz, bir boshqacha holatga kirasizda, qabrstondan chiqib bir 5 minut, 10 minut yoqqa bu yoqqa yurgandan keyin esdan chiqadi, yana boyagi dunyo botqog'iga botib ketamiz. Kasallarni ziyorat qilinglar deyapti Rasululloh. Janozaga ergashinglar deyapti. Boshqa hadislarda qabristonlarni ziyorat qilinglar, zero u sizlarga oxiratni eslatadi. deydi. Boring, boring qabrstonga. Hamma o'shalar. Boyi ham, kambag'ali ham. Erkagi ham, ayoli ham, musulmoni ham, musulmon emas ham. Qayoqqa bordi hammasi? Hukamonlarni birini oldidan bir janozani ko'tarib o'tib ketishyapti. Bir odam ana shu hakim kishini oldi turib aytdiki, "Bechora, o'lib qopti-da" dedi. Hali hakim zot haligi savol bergan kishiga qarab turib, siz u mayitga rahmingiz kelishdi o'rniga o'zingizga rahmingiz kelsa to'g'ri bo'ladimi ekan? Axir u o'lim farishtasini ko'rdi, hali siz ko'rmadingiz. O'lim sharbatini totdi achchig'ini. Siz uni totmadingiz. Oqibati nima bo'lishini bildi, siz bilmadingiz. Unga rahmingiz kelmasin, u qutuldi dunyoda. Siz o'zingizga rahmingiz kelsin dedi. Demak, bechora o'lib qolibdi deb turib, o'lganga rahmingiz kelmasdan o'zimizga rahmimiz kelsin, u qutulibdi. Qutulibdi dunyo tashvishidan. Abu Dardo roziyallohu anhu ni oldidan bir mayitni ko'tarib o'tib ketishdi. Yonida kishi kim ekan u dedi. Abu Dardo shunga qaratdi. "Abu siz" dedi. "Agar yoqmasa men" dedi. Bugun biz oyog'imizda turibmizmi? Ertaga to'rtta oyoqli ustiga chiqarib qo'yishadi. Yo'q, men, yo'q siz deyapti. Axir bilmaysizmi Alloh taolo innaka mayyitun va innahum mayyitun. Ey Muhammad Aleyhisselam, siz ham vafat qiluvchi mayyit bo'lasiz, bular ham mayyit bo'ladi dedi. Demak, siz mi birmidir? Hasan Basri, rahimahulloh qabristonda qabrlarning oldida o'tirib taom yeyotgan odamni ko'rdida, bu Sababını sababini so'rashganda o'lim peshanasida turib, oxiratda ishi peshanasida turib, yana qorni taomni ishtaha qilib ovqat yeyaptimi? Oxirat haqida gamı yoktur, bu mulafıdır. Qabristonda kulishlik nimani belgisi bunda? Agar ovqat yeyishlik munofiqlik degan bo'lsa Hasan Basri. Hasan Basri yana bir hikmatli so'zda aytadiki, bir qavmga bir joyga to'xtab, bir safarga kerak narsani tadorigini qilib to'plab olinglar deilsa, keyin safar qilamiz desa, hali odamlar safarga tayyorgarlik ko'rishganki o'ynab qolishsa, bu qavmga qarab ajablanmay ixtiyoring yo'q. Endi boshqa insonlar haqida nima deymiz? Dunyo degan safarga, oxirat degan safarga taqvo ibodat degan narsani taylab qolinglar desa, birimiz ikkinchimiz bilan o'ynab yuribmiz. Birodarlar, insonni tug'ilishligi o'limga qo'yilgan birinchi qadam. Har bir o'tgan kunimiz o'limga bir kunga bizni yaqinlashtirgan. Tug'ilgan kun qilib xursand bo'layotgan paytimizda esimizdan chiqmasin, o'limga 1 yil nima bo'ldi? yaqinlash biz qo'rqib yig'lashni o'rniga xursand bo'lamiz ya'ni zo'rda orqa tayyorgarligimiz zo'rda sahobalar roziyallohu anhu tirinligida jannati ekanligini rasulullohdan eshitib turib qo'rqib yig'lashgan biz o'shalarga o'zimizni taqqoslab ko'raylik o'shalardan ibrat olishga harakat qilaylik Insonning hayoti safar dedik bu safarni bekatlari bo'ladi, avtomobilkalari. Bizning hayotimizda bekati 4 ta. Bittasi onani qorni. Bittasi dunyo hayoti. Bittasi qabr, bittasi oxirat. Biz nechimizdamiz? Endi har bitta bekat o'zidan burungi bekatdan kattaroq. Onani qornidagi bola 9 oy umrini agar aql berilsa unga hayotda qabul qiladi. onani qornida issiq sovuq bir xil, oziq ovqati joyida, agar aql berib chiq desa unga chiqmaydi u. Chunki undan kattaroq, undan keyinroq dunyo borligidan xabari yo'qda. Unga o'sha yerda yaxshi. Ko'rpa to'shak hech ham yo'q. Shuni yuribdi mazaqli onasini qornida. Chiq desa unamaydi agar ixtiyorni o'ziga berib qo'ysangiz. Bundan boshqa dunyoda ko'rmaganligi uchun rozi bo'lib yashayapti. Xuddi biz mod dunyoga rozi bo'lib yashayotgandek. Endi bu astronotkadan, bu bekatdan ikkinchi bekatga undan so'ramasdan chiqarildi 9 oy bo'lganda. Chiqdi, o'ldim deb o'ylaydi. Yig'laydi bola. Yig'lab chiqadi dunyoga. O'ldim deb o'ylaganda qarasa o'lmadi. Aksincha tirilibdi endi. Dunyo keng ekan. Dunyo yorug' ekan. Dunyoda lazzatlari lazzatliroq, dunyoda rohati kengroq, chiroyli ekan. Lekin onasini qornida turganda chiqqisi kelmadi. Xo'p, dunyoda turibmiz endi. Bu ikkinchi bekat. Endi qabrga kelishlikka kelsak, xuddi onaning qonidan bola chiqishni xohlamagandek, biz ham dunyodan chiqishni xohlamaymiz. Ajab bo'ladigan joyi shu. Xo'p, bizdan so'rashmaydi. Onaning qonidagi 9 oy bola uchun katta hayot, dunyoga chiqqandagi 70 yil hayotda oldida 9 oy hech narsa emas. Endi ko'tarib ketish qarang. Qabrga kirdi. Qabrga kirdi birodarlar, yer yuzidagi odamlarning sonidan ko'ra yerni tagidagi odamlarda soni ko'proq. Chunki hamma yer tagida bizdan bo'lganlar. Yerni tagidagi harakatlar yerni betdagi harakatdan ko'ra ko'proq. Yerni ustidagi kenglikdan ko'ra yerni tagi kenglik ko'proq. Chunki siz bilan bizga 5 sotli, 6 sotli yerda yashayotgan bo'lsak, qabrga kirib jannatiy bo'lgan bandasiga Alloh taolo qabrda ko'zi yetadigan darajada keng qilib beradi. Har bitta odam uchun shuncha keng bo'lsa, Hayr keng ekan. Dunyoda lazzatidan qabrdagi olinadigan rohat jannatda oxiratda lazzat u. Albatta baland. Endi qabrda olinadigan azobi dunyodagi azobdan ko'ra baratroq, chunki oxiratda azobi. Qarang, har bitta bekat o'zidan burungi bekatdan ham katta bo'lyapti, ham keng bo'lyapti, ham rohati azobi kuchliroq bo'lyapti. 4-bekat bu oxirgi bekat. Biz mana shu to'rtta bekatda ikkinchisida turibmiz. Bu shunday bekatki, eng asosiy bekat Shu bekatda hamma yo'l hal bo'ladi. Birinchisida ixtiyorimiz yo'q edi, ikkinchisida ixtiyorimiz bor. Hozir shu bekatda turar ekanmiz, 3-chi, 4-chi bekat qabr va oxirat vatanimizga tayyorgarlik qilib, bu haqida g'am qilmasdan o'tishligimiz aqlli odamning ishi bo'lmaydi. Ibrohim Taymiy rahimahulloh aytadi, bir odam oxirat haqida g'am qilmayotgan bo'lsa, Uyqusiramaylik. Uyqusiramaylik. Qanday hushyor o'tiraylik. Bu uyqusiradigan mavzu emas. Oxirat haqida g'am qilmaydigan yashayotgan bo'lsa, dunyoda xursand yashayotgan bo'lsa, shu odam jannati emasligi haqida xavotir bor. Oxirat haqida g'am yo'qmi? Dunyoda xursand yashayapsizmi? Jannati emasligingiz haqida qo'rquv bor. Jannat emasligingiz bo'lib qolishi mumkin. Chunki jannatligini eshitgan sahobalar nima qilyapti? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yig'lamayaptimi? Parvardigorim menga qanday muomala qilarkin? Bizchi biz. G'am bor oxirat haqida. Yo faqat masjidga kelganda bo'ladi. Insonni Shaqiq ibn Ibrohim aytadi, o'tgan gunohlarini qayg'usi kallasida bo'lmasa, kelajakda qanday xotima topishligini xavotiri bo'lmasa, qayg'u bilan xavotir hamroh bo'lmasa insonga, bu inson to'g'ri yo'lda inson emas. Chunki sizlardan bir kishi dedi Rasululloh sahih hadisda bir umr jannat amalini qilib yuradi. Bir umr. Lekin oxiriga borganda umrini kitob o'zib ketadida bitta gunohni qilgan joyda Alloh jonini oladi. Do'zaxga kirib ketadi. Ikkinchi odam bir umr do'zax ishlarini qilib yuradi. Do'zax bilan o'rtasida bir zira qoladi dedi. Lekin bitta savob ish qiladi, Alloh shuning ustida jonini oladi. Ayta olasizmi? Keyingi jumagacha yashayman deb. Ayta olasizmi? Hidoyatda tura olaman Xavotir bo'lish kerak musulmonning qalbida. Dunyoda hamma g'am chekadi, hamma qayg'u chekadi, xursandchilikni o'ylaydi, lekin bir odam iymoni bilan ketarmikinman degan xavotiri bo'lmasa, qayg'usi. Alloh taolo menga iymonni beramikin, Alloh qanday qabul qilarkin degan xavotiri bo'lmasa, va qiyomat kunida men bilan husumatlashadiganlardan qutula olamikinman degan xavotiri bo'lmasa, bu odam xavotir nimaligini bilmaydi. Rizqimiz haqida xavotir qilamizmi? Endi nima bo'ladi, yomg'ir yog'yapti. Endi nima bo'ladi, yomg'ir yog'mayapti mana. Nahnalar oshib ketdi, endi dunyo uchun kallamizni zo'r ishlatamiz. Ya'ni 5 yil, 6 yil strategik fikr qilib turib, nima qilamiz? 5 yildan keyin bunday bo'lsa, hozir bunday qilish kerak. Dunyo ishiga 20 yil, 30 yil burunda o'ylab turib ish qilamiz. Lekin oyog'imizni tayda turgan o'lim haqida hech kim g'am qilmayapti. yig'lash haqida gapirdik. Mana sadaqa qilamiz, xayr ihson qilamiz. Kabul Ahbor roziyallohu anhu payg'ambarimiz ulug' sahobalaridan aytadiki, o'zimni vaznim og'irligicha oltinni Alloh yo'lida sadaqa qilgandan ko'ra Allohdan qo'rqib bir tomchi ko'zimdan yosh chiqishligini afzal deb bilaman. Aqo, umringiz davomida qilgan sadaqalaringiz yarim vaznizcha oltinga teng bo'lsin. Lekin o'ylab ko'ringchi, biror marta ko'zingizdan Allohdan xoli qolganda, yolg'iz qolganda Allohdan qo'rqib ko'z çıkan mı? Masalan, bu sifat Allah'ın valilariga berilgan. Yig'laydi. Yig'laydi. Otasi o'lsa yig'laydi, bolasi o'lsa yig'laydi, bir joyi og'risa yig'laydi, biror bir moli dunyosidan ajralsa yig'laydi, lekin hamma yo'q zo'r bo'lib turgan paytda yolg'iz qolganda Allohdan qo'rqib yig'laganmizmi? Hamma xohlaydi yig'lashdi, lekin nimaga yig'la olmaymiz? Nima de o'ylaysiz? u agar o'xshatish mumkin bo'lsa hamma qimmatbaho mashinalarni mingisi kelgan deydi. Uning uchun nima kerak? Cho'ntagingizda bir narsa bo'lsa, shu mashinaga loyiqini minasiz. Hamma hashamatli uyda yashashni xohlaydi. Lekin shunga loyiq bir daromad bo'lish kerak. Endi Allohdan qo'rqib yig'lash uchun nima bo'lish kerak bizda? Agar bizga mashinaga bo'lgan rag'batimiz bor ekan, shunga olib boradigan sabab topib qilyapmiz. chiroyli uy solishni xohlayapmiz-da, shunga olib yo'lni topib, shuni sababini qilyapmiz, ega bo'lyapmiz. Endi ko'zimizdan yosh oqishlikka bizda nima bo'lish kerak? Bu yosh to'kishlik kimda bo'ladi? Qaysi bir Alloh rahmat qilgan kishilarda bo'ladi? Mana bu shunday bir sharafki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima degan? E, shunchalik qiyinmi-da yig'lash. Bir yig'lab ko'ring. Ixtiyoringiz bilan yig'lab ko'ring, yig'i keladimi? Imom Ibn Majah rivoyat qilgan hadis Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu aytadi: "Anna Nabiy sallallohu alayhi vasallam qol: "Ma min abdin yakhruju min aynayhi min ad-dumu'i mithla zubar, aw rasi zubar min khashyatillahi ta'ala fa fayusibu harwashihi fatamassahu nar abada." Qaysi bir odam yolg'iz qolganda Allohdan qo'rqib, ko'zidan pashachali yosh chiqsa, yoki pashani boshchalik ko'z yosh chiqsa, shu yuzga Alloh taolo jahannam o'tini harom qiladi. Endi alam qiladi, nimaga yig'ila olmayman shu kungacha? Nimaga menda shu yig'i yo'q? Boyatdi-ku, otangiz, onangiz yuragingizni to'ri dedi. Ketuvdi, yuragingiz achishdi yig'ladingiz. Moli dunyoingiz, bola chaqangiz yuragingizni to'ri dedi. Yuragingizda bor bo'lgan narsa chiqib ketgan paytda sizga ham tashvish bo'lyapti, yig'layapsiz. Endi iymoningiz Allohga bo'lgan, Rasuliga bo'lgan muhabbat qalbingizda to'rda birinchi o'rinda tursa, Rasulullohning ketganligini o'ylab turib yig'lamay ilojingiz yo'q. O'sha shoir aytgandek, Rasululloh vafot etdi, yana qanday musibat bo'ldi. Chunki bizga otamizdan ham, onamizdan ham, hatto o'zimizni jonimizga o'zimiz bo'lgandan ko'ra mehribonroq bo'lgan Rasululloh ketdi. Hamma o'layotganda o'zini atini aytib, meni holim nima bo'lar ekan deb o'ylaydi. O'sha mehribon otangiz, mehribon enangiz. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ketayotganda ummatim, ummatim, ummatim deb ketgan. Biz shu zotni, u zot bizdan talab qilganda yaxshi ko'ra olyapmizmi? U zot qoldirib ketgan sunnatga amal qila olyapmizmi? Va nimaga yig'ila olmaymizmi? Mana sabablar. Qarangda qalbimizda nima qalbimiz nimalar bilan to'lgan, nimalar bilan ovora bo'lgan. Biz yig'lamaymiz. olmaymiz. to qalbimiz Alloh va Rasuliga bo'shatib bermaganimizcha. Alloh taolo odam alayhisalom yaratdi, zurriyatini yerda ko'payishini xohladi va aytdi: "Hamma a'zoing o'zingga. Mana shu dunyo ishlaringni obod qilishlikka ahlingni ham ishlat, kallangni ham ishlat, ko'zingni, belingni, oyoqni yugur. Faqat bitta a'zoni dunyo ishiga aralashtirma" dedi. Bu nima edi? Qalb. Qalb Alloh taoloning siz bilan bizga qaraydigan a'zoyimiz. Qiyomat kunida Alloh taolo bizni chiroyimizga, mol dunyomizga qaramaydi, qalbingizga qaraydi. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atalloha biqalbin salim. Qiyomat shunday kunki, bu kunda na mol dunyo, na bola chaqasi qatadi. Faqat pokiza qalb bilan kelgan kishigina shu qalbi asqatadi. Qaysi bir kishini dedi kabi ahvol. Ko'zidan bir tomchi yosh oqsa va ana shu ikki yanog'idan oqib yerga tushib yerga tegadigan bo'lsa xuddi osmondan tushgan suv tomchisi yerga tushib qaytib chiqmaganidek bu kishini yuzi jahannamga harom bo'ladi tevaga chiqishligi mumkin bo'lmagandek suvda bu kishini ham jahannamga tushishligi mumkin bo'lmaydi chunki nimaga yig'laydi bu chunki robbisini ulug'ligini tan oladi o'zini xorligini bo'yniga oladi gunohkorligini e'tirof qiladi va peshonasini yerga qo'yib turib subhana robbiyal ala meni parvardigorim oliy bo'lgan robbim hech qanday bir ayb nuqsoni yo'q deb lafz qiladi mana endi ikrimat ibn abi jahl ikrima roziyallohu anhu ibn abbosdan eshitgan so'zini aytadiki ibn Abbosning gapi qola ma damaat aynun illa bifadlillah va ma damaat aynun imriin aynu imriin hatta yamsahul malak qalbahu inson qachon yig'laydi? Alloh taoloning fazli bo'lganda yig'laydi. Fazl degani nima degani? Alloh sizga shuni berishni xohlaganda yig'laysiz. Siz shunga loyiq bo'lganda yig'laysiz. Endi inson qachon yig'laydi desa, farishta mana shu insonning qalbini shunday bir silab qo'yganda yig'laydi. Shunday yosh keladi-yu. Chiqib keta olmaydi, yopib qolamiz ko'zimizni uyatib chiqarib yuboravering, chunki payg'ambarimiz jahannamga bu odam hech qachon tushmaydi marhamat qilyapti. Demak, Allohning fazli bo'lganda bir va farishta sizni qalbingizni shunday silab qo'yganda ine ko'zingizga yosh keladi. Ungacha yosh kelmayaptimi? Qadr kechalarida bo'ladi. bilasizmi? Bir yilda bir marta. Chunki Alloh taoladan rahmat yog'ib turadi, barakot yog'ib turadi, farishtalar o'raydi. Alloh taolo gunohini kechiraman degan qadr kechalarida ho'ngarib yotib yig'laymiz. Nimaga doim bo'lavermaydi shu narsa? Demek doim Allohning fazliga loyiq bo'la olmayapti i̇mam Imom Tirmizi rivoyat qilgan hadisda Hasan Basri rahimahulloh aytadi: "Anna Nabiy sallallohu alayhi vasallam qol: "Ma min qatratin ahabba ila Alloh ta'ala min qatratayn. Qatratu dam'in fi siwadil layl va qatratu damin fi sabilillah." Alloh taologa eng yoqimli bo'lgan tomchilar bor. Bu ikkita tomchi. Bittasi qorong'u kechada Allohdan qo'rqib ko'zdan oqqan yosh tomchisini Alloh yaxshi ko'radi va Alloh yo'lidagi jihodda oqqan qon tomchisini yaxshi ko'radi Alloh. Yig'laydi hech bo'lmasa Allohni rozi qilishlik uchun. زيادة النميري رحمه الله قال قال الله عز وجل في بعض الكتب لا يبكي عبد من خشية إلا ajjatuhu min nuqmati. Qaysi bir musulmon, qaysi bir banda Allohdan qo'rqib yig'lar ekanmi? Alloh shu bandada g'azabini ko'tarib qo'yadi. Wala yabki abdu min khashyati illa abdatuhu dhahakati min nuril qudusi ya'ni fil janna. Kim endi Alloh taolodan qo'rqib yig'lar ekan, qiyomat kunida Alloh taolo qudusiy nur bilan kuldirib qo'yadi. Ya'ni jannatga kirgizib qo'yadi bandasini. Demek bu ko'z yosh to'kishlik Alloh taolo bandalarga beradigan ulug' fazl marhamat hisoblanadi. Bu yig'lashlikka Alloh taolo nasib qilgan odamlar yetib boradi. Bunga loyiq bo'lish uchun Alloh taoloning oyatlariga itoat qilishlik, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sunnatiga ergashishlik bilan bo'ladi. Va esimizdan chiqmasinki, biz mana shu hayotimizni ikkinchi bekatida turibmiz. Bu safar bizdan so'ramasdan boshlangan. Va bir bekatdan ikkinchi bekatga ko'chish bizning ixtiyorimizda emas. Alloh taolo xohlagan kuni, xohlagan lahzasida mana shu bekatdan bekatga ko'chirib qolgan bo'lsa, insonlarda hammasi orqaga qaytishlikni xohlar ekan. Musulmoni ham, musulmon emas ham. Kofir bo'lgani, Parvardigor dunyoga meni qaytargin. Dunyoda qoldirib qo'ygan ibodatlarimni qilay deb qaytar desa, musulmon odam dunyoda savobni ozroq qilganligiga hijolat bo'lar ekanda Parvardigor qaytargin, ko'proq qilib olay Hadisda bugungi suhbatimizni boshida boshlagan hadis bilan tugatamiz. Alloh azza va jalla mana shu hadis qudusiyda bir chekadan aytayapti, hammanglar adashgansizlar, meni o'zimga iltijo qilinglar, hidoyat qilaman. Sizlar hammanglar ochsizlar, men to'yg'izaman. Hammanglar yalang'ochsizlar, men kiyintiraman. Sizlar hammanglar xato qilasizlar, men kechirib turaman gunohingizlarda. Mendan so'ranglar. Go'yoki Alloh taolo bandalarim men bilan bo'lsin qalbinglar. Boshqa hamma tashvishlar meni zimmamga deykandik. Va esimizdan chiqmasin, biz Alloh taolodan so'rayotganda hech qachon yutkizmaymiz. So'raganimizni Alloh beradi. Xohlasa ikki barobar qilib beradi. Xohlasa so'raganimizchalik Alloh balodan, ziyondan tiyadi. Xohlasa oxiratga olib qo'yadi. Qaysimizni yutkazyapmiz? Birortasini yutkizishlik yo'q. Qaysimizni yutyapmiz? Oxiratga olib qo'yganimiz. Shuning uchun so'raveraylik. So'raveraylik. Alloh subhanahu va taolo o'zini fazli marhamati bilan qorong'i kechalarda o'zidan qo'rqib yig'laydigan qalb va ko'z yoshlarini bersin. Zero bu narsa Alloh taoloning o'zining ixtiyoridagi narsa, hech qaysi banda ikkinchi bandaga bu narsani berishlik qudratida emas.